32 skirsnis. Lenkijos politikai svyravo ir pagaliau nutarė nerizikuoti. Atkaklus iš Vitrigaila nekėlė pasitikėjimų, todėl nutarta vėl remti išbandytą ir sukalbamą Zigmantą pirmąjį. Tačiau tai žiūrėta tik kaip į visos Lietuvos valstybės užvaldymų etapą. Ateičiai užtikrinti vėl buvo pasinaudota Švetrigailos baubu. Į Lietuvą buvo pasiūsta delegacija vadovaujama Gniezno arkivyskupo Zbignevo Olesnickio. Zigmantas I neturėjo išeities, todėl 1437 metų gruodžio 6 dienos Gardino aktu pakartojo 1432 metų Gardino sutartį. Vis dėlto tai jau nebuvo 1432 metų situacija, tad susitarimo esmė nors ir buvo išlaikyta sena forma, kiek pakitų. Visų pirma, Zigmantas savo akte figuruoja kaip realus – o ne kieno nors paskirtas šalies vadovas, bet rimtus įsipareigojimus prisėmė ir Lenkijos pusiai. Tos pačios gruodžio 6 dienos aktu ji pasižadėjo iki 1438 metų sausio 25 dienos perleisti Zigmantui Lutską, neremti Švitrigailus ir laikyti sudarytos unijos sąlygų. Pastaroji sąlyga turėjo apdrausti Lietuvą nuo jau nekartą pasireiškusių aneksinių Lenkijos užmačių ir aiškiai viską kreipė į šorinį Lietuvos vasalitetą, kurį Lenkija siekė paversti vidiniu. Karalius Vladislovas III šį savo pasiuntinybės aktą patvirtino 1438 metais gruodžio 16 dieną. Antrąją Gardino sutartimi Zigmantas I pasiekė panašią padėtį, kokią įgyjo jo didysis brolis, pradėdamas valdyti Lietuvą. Švitrigaila dabar jau buvo prilygintas tiems ryčių kunigaikščiams, kuriuos Vytautas pašalino 14 amžiaus paskutinį dešimtmetį. Paskutinį savo aktą Luckel Girdaitis išdavė 1438 metais balandžio 23 dieną, Ostroge rugsėjo 2 dieną, Peremile gruodžio 6 dieną. Šaltiniuose nenurodoma, kur jis buvo 1439 ir 1440 metų pradžioje, bet 1440 metais Zigmantas I jau valdė visas didžiosios Lietuvos kunigaikštijų žemės. Lenkai dėlsi jam perleisti Lucką, bet 1438-1439 metų sandūroje juos išstūmė patys Luckiečiai ir pripažino Kestutaičio valdžią. Lietuvos valstybės vidaus karas pasibaigė lietuvių diduomeniais pergalę. Ji tai pasiekė prarasdama Vytautų iškovotą visišką suverenumą ir valstybės rango pakelimų į karalystę perspektyvą. Dabar nugalėtojams Lenkijos pagalbos nebereikėjo, bet Švitrigailos pavyzdys juos rūšiai įspėjo dėl konflikto su jie. Kaip ir 14 amžiaus pabaigoje Lietuvai teko ieškoti ryšių su vokiečiais, kurių artimiausios valdos Livonija ir Prūsija buvo Lenkų ir pačių lietuvių sugniuždytos. Tačiau Vytauto išpuoselėta ir Švitrigailos pratesta bendravimo su Vokietijos imperatoriais tradicija Zigmantui pirmajam praverti, jo labiau, kad padrikai į rytus ir vakarus kreipiami hegemonistiniai Lenkijos siekiai gerokai sukiršino Vokietijos imperijos viršūnės. 1437 metais gruodžio 9 dieną mirus Zigmantui Liuksemburgui į valdžią atėjo jo žentas Habsburgas Albertas II. Austrijos hercogams dinastinė ekspansija į rytinę vidurio Europą rūpėjo ne mažiau negu ilgą laiką tai dariusiems Liuksemburgams. Habsburgų ir kylančių jogailaičių interesai susidūrė Čekijoje. Dalis čekų, nenorėdami Alberto, pakvietė karaliumi jaunesnį Vladislovo trečiojo brolį Kazimirą. 1438-1439 metų sandūroje kilę ginkluoti vokiečių ir lenkų susidūrimai pasibaigė pastarųjų įstumimu iš Čekijos. Susiklaušius tokioms aplinkybėms, Albertas II ieškojo sąjungininkų prieš Lenkiją. Zigmantas I suvokęs padėtį siekėja pasinaudoti, juo labiau, kad jo pergalė prieš Vitrigailą jau nekėlė abejonių. Tačiau atvirai tėtis su imperatoriumi buvo pavojinga. Sunku pasakyti, ar kokių nors ryšių tarp jų būta 1437-1438 metų pradžioje, kai suintensyvėjo keitimasis pasiuntinybėmis tarp Lietuvaus ir Vokiečių ordino. Jas Lenkija jau žiūrėjo įtariai. Nebejautinai užsimesgusius ryšius tarp Zigmanto I ir Alberto II šaltiniai fiksuoja tik 1438 metų viduryje. 1438 metų rudenį Albertas jau žinojo palankų Zigmanto požiūrį į sąjungą su juo 1439 metais imperatoriaus pasiuntiniai važinėjo į Lietuvą, tačiau žadėtojų didžioji pasiuntinybė netvyko. Zigmantas I nesiryžo stoti į sąjungą be vokiečių ordino, o vokiečių ordinas taip pat bijojo Lenkijos. Tačiau net ir Zigmantui svyruojant išryškėjo jo neriboto Lietuvos suverenumo siekimas. Sužinojęs, kad darybose su Albertu dėl paliaubų Čekijoje Lenkija traktavo Lietuvą kaip nesavrankišką šalį, Jis imperatoriui pareiškė esas visiškai nepriklausomas valdovas, teisėtai paveldėjęs valdžiai savo brolio Vytautu. Tuo Zigmantas I kartojo Vytauto didžiojo politinį žaidimą. Šį žaidimą grindė artimoji regioninė politika, kuriai sąlygos pagerėjo, vokiečių ir Livonijos ordinams patyrus pralaimėjimus. Dabar jiems Lietuvos labiau reikėjo. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje objektyviai darėsi natūralių potencialios opozicijos stiprėjančiai Lenkijai centru – Zigmantas I galėjo pasinaudoti kryžiuočių vadovybės nesutarimais, kuriuos gimdė silpnėjanti šios korporacijos padėtis. Pašlyjus Marienburgo pozicijoms, Livonijoje tvirčiau pasijuto Saksai, Vestfalai, senoji kalavijuočių ordino baziai. Jie stūmė iš vadovaujančių vietų vidurio Vokietijos atstovus, reiniečius, glaudžiai susijusius su Vokiečių ordino branduoliu. 1437 metų pabaigoje mirus krašto magistrui Henrikui Bokfordui, reiniečiai jo vietą išrinko Henriką Notlebeną. Jį patvirtino didysis magistras Paulius Rusdorfas, o Vestfalai Hendereiką Finkę, patvirtinta ordino Vokietijos magistro Eberhardo Zansheimo. Paulius Rusdorfas rengėsi savo kandidatą paremti jėgą, bet tam reikėjo pereiti Žemaitijos teritoriją. Vestfalai atitinkamai prašė Zigmantą I nepraleisti Prūsijos kryžiuočių. 1439 m. vasario pradžioje atvykus į Lietuvą Livonijos pasiuntinybei, Trakuose buvo sudaryta sąjunga tarp Lietuvos, Rygos arkivyskupo Heningo ir Livonijos ordino Vesfalų stovyklus. Zigmantas I pažadėjo nepraleisti jokios kariuomenės į Livoniją ir paleido už išpirką dalį ordino belaisvių paimtų Ukmergės mūšyje. Šią sąjungą tikėjusi pasiremti Albertas II. 1439 metų vasarą į Lietuvą atvyko jo pasiuntiniai Mykolas Štokas ir Opecas Zeidlicas. Zigmantas I svyravo bijodamas, kad vokiečių ordino Prūsijos šaka gali susidėti su Lenkija. Spaudžiant imperatoriaus diplomatams, Paulius Rusdorfas 1439 metų rugsėjį per Brandenburgo komtų rajoną Benhauseną patikino didįjį Lietuvos kunigaikštį dėl savo taikiaus pozicijos. Tapo akivaizdu, kad tiek Vokiečių ordino vadovybė, tiek ir Lietuvos valdovas, bijodami Lenkijos, laukė, kad prieš ją ryštingai stotų kažkas kitas. Paulius Rusdorfas pageidavo Lietuvos ir Vokietijos imperijos sąjungos, o kartu prašė lietuvių nesusidėti su Livonijos Vestfalais. Zigmantas I palankiai žiūrėjo ir į Paulių Rusdorfą, o išvalgus didžiojo magistro pasiuntinys padarė esminę išvadą, kad Kestutaitis tol nesudarys su imperatoriumi sąjungos, kol tokios sąjungos su Lietuva nesudarys vokiečių ordinas. Konflikto su Lenkija bijojo ne vien tik didysis kunigaikštis, bet ir lietuvių diduomenės dalis, kuri nepritarė sąjungai su imperatoriumi. Tai, kas vyko didžiojoje Lietuvos kunigaikštėjoje, Lenkų politikams nebuvo paslaptis. 1439 m. rudens viduryje į Lietuvą atvyko Lenkijos pasiuntinybė. Zigmantas I spalio 31 dieną buvo priverstas vėl atnaujinti Gardino sutartį. Šį aktą išduodant prieš keturias dienas buvo miręs Albertas II. Vokietijos, Vengrijos ir Čekijos sostai tapo nestabiliaus politikos arena. Zigmantas I neteko pradėjusios ryškėti atramos prieš Lenkijos hegemonizmą. Pajutę jo pozicijų susilpnėjimą – 1440 metų pavasario pradžioje Lietuvą užplūdo anksčiau joje kariavę Lenkų riteriai reikalaudami nesumokėtų atlyginimų už jų paslaugas. Lietuvos politika teko išaldyti atkarpoje, primenančioje pirmuosius metus po Vorsklos katastrofos. Zigmantui pirmajam trūko švitrigailus ryšto, bet esamomis sąlygomis gal ir geriau buvo nerizikuoti, kaip tai darė jauniausiasis Algirdaitis. Nesutarimai tarp Zigmanto I ir ženklios stambiųjų bajorų imtų vadinti ponais dalies ryškėjo ne vien užsienio politikoje. Švitrigailus pavojus vertė juos veikti vieningai. Jam atpuolus konfliktas stiprėjo. Spačiai augant ponų reikšmiai didžiojo kunigaikščio tarybai vis daugiau įgaunant pastoviaus diduomenės atstovavimo institucijos bruožų, didysis kunigaikštis ėmė riboti šiuos reiškinius, kadangi miestai buvo negausūs ir silpni – Jis neturėjo kitos atramos įskyrus eilinius bajorus. Dar Vytautas pastebėjo ir draudė smulkių bajorų patekimą asmeninin didžiūnų priklausomybė. Zigmantas I siekė išplėsti savo bajorišką klientūrą, iškeldamas eilinius bajorus ir įbajorindamas turtingus valstiečius. Tai sukėlė diduomenės pagrįstai išvelgusios savo konkurenciją nepasitenkinimą. Dar ir 16 amžiuje poniškoji istorinė tradicija vaizdavo Vytauto brolį kaimiečių valdovų. Padėtį paštrino didį kunigaikštį vis labiau apimančius paranojos simptomai. Sklido pagrysti gandai apie ruošiamą susidorojimą su daugeliu ponų, ką leido spėti ir kai kurių jų, pavyzdžiui, Smolensko vietininko Jono Goštauto atšaukimas iš pareigybių. Tokiomis sąlygomis Slapti švitrigailo šalininkai organizavo samokslą. Samokslininkams vadovavo stačiatekis kunigaikštis Jonas Čartoriskis. Jo dešinioji ranka buvo Kievo bajūras Kabeika. Juos rėmė Vilniaus vaivada Jonas Daugirdas ir Trakų vaivada Petras Lėlius. Didžioji lietuvių ponų dalis žinojo ar bent nujautė rengiamą samokslą, tačiau pasiveistė vėjų jo eigą. Jie nemėgo ir bijojo Lenkų, bet dar labiau nemėgo Rusų ir bijojo Zigmanto pirmojo siautėjimų. Pastarasis įskaičiavimas labiausiai ir nulėmė jų laukimo poziciją. Ta kartą išleisdami veikti Švitigailo šalininkus, jie toli gražu nesirengė jiems perleisti esminių veiksmų iniciatyvus. Tačiau Kestutaičio likimą toks siekių susiklaustimas nulėmė. 1440 metais kovo 20 dieną Samokslininkai sulaipinę savo žmonės į įvežamo šieno vežimus, užvaldė trakų pusėsalių pilį. Jie įsiveržė į didžiojo kunigaikščio kambarį ir jį nužudė. Kruvinai spręstas lyguisto valdovų ir diduomenės konfliktas paliko Lietuvą grupuočių varžybų ir Lenkijos hegemonizmo akivaizdoje. Gana sėkmingai užbaigtą vidaus karą grėsė pakeisti atsinaujinusi krizinį 1432 metų ašmenų situaciją. Ką? Jono Goštauto grupuotės žingsnis. Zigmanto pirmojo nužudymą Švitrigailo šalininkai plačiai organizavo. Pašalinus didįjį kunigaikštį, Jonas Čartorišskis ir Petras Lėlius užėmė trakų pusėsalių, o Jonas Daugirdas Vilniaus aukštutinę ir žemutinę pilis. Mykolo Zigmantaičio samokslininkai neužtiko. Tuo metu Trakų parapijos bažnyčioje jis klausėsi mišių. Buvo verbų sekmadienis. Kaip Lenkija nesirengė laikytis Gardino sutarties, taip ir Zigmantas I su sūnumi buvo pasirūpinę, kad kai kurie dignitoriai prisiektų ištikimybę Mykolui. Paskutiniam kestučio sūnui žuvus, Mykolas Galginas trakų kunigaikščių palikoniui išsaugojo trakų salaus pilį. Didelė trakų vaivadijos pilių seniūnų dalis taip pat palaikė Mykolą. Ypač energingai veikė Brasto seniūnas Onačas, kurio dėka Mykolo valdžioje be pačios Brastos liko ir lyda bei gardina su savo mūrinėmis pilimis. Mykolą tradiciškai palaikė žemaičiai. Ištikimas Mykolui Drohičino ir Melniko seniūnas Jurgis Nosuta į šias pilis įleido Mozūrijos kunigaikščių Kesutaičio Svaino Boleslovo, o į Bielską Vladislavo įgulas. Mozūrai, žinoma, tikėjusi palenkę pasimti savo, bet kol kas kelbėsi remia Mykolą, o šis tam neprieštaravo. Jį palaikintis Narbutas atėmė iš Jonų Daugirdo Vilniaus aukštutinę pilį. 1440 m. balandžio 5 dienos aktu Zigmanto pirmojo sūnus jau titulavosi didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Šaliai grėsė naujas vidaus karas, jo labiau, kad Rietenos valstybės centre leido atsinaujinti vėliausiai prijungtų sričių savrankiškumų siekiams. Jau Velykų, tais metais jūs buvo kovo 27 dieną savaitę, sukilo Smolensko miesto gyventojai. Atšaukta Jono Goštautą pavaduojantis Andrius Sakavičius sumušė jų būrius, bet sukilimas pleidėsi. Vietininkas ir jį palaikantys bajūrai turėjo palikti Smolenską. Sukilėliai susidorojo su nespėjusiu pasitraukti srities maršalką Petriku. Valdovus smolenskiečiai pasikvietė Drogobužo kunigaikštį Andrių, kurį lietuvių kariuomenė netrukus išvėjų, tačiau srities pajungti neįstengi. Smolenskiai įsigalėjo valdęs Naugardo priemiščius Stislaulio kunigaikštis Jurgis Lengvenaitis. Zigmantą pirmai nužudant, Švitrigaila buvo priglaudusi Lenkiją. Iš Grutko ir Ščerco žemių jam buvo sukurta nedidelė kunigaikštyje. 1440 metais birželio 6 dieną Tulumačia, Moldavijos pasienyje, jis išdavė Lenkijos karalių ištikimybės saktą, kuriame titulavusi aukščiausių Lietuvos kunigaikščių. Pagrindinė Švitrigailos atrama buvo Voluinė, kurios diduomenė ir pasiskelbė jį pripažįstanti. Lenkija šią poziciją rėmė, kadangi jai vėl atsirado prauga suskaldyti didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Karūnos taryboje būta įvairių nuomonių, bet labiausiai ryškėjo vėl Zbignevo Lesnickio iškeltas planas, kurio buvo siekiama išnaudoti abu pretendentus. Ir Švitrigailai ir Mykolui buvo numatyta duoti paskiras vasalinės Lenkijai kunigaikštyjas, o didžiąją valstybės dalį paimti tiesioginį Lenkijos karaliaus valdžion. Nors Švitrigailą palaikė Vilniaus ir trakų vaivadus, nemaža didikų grupė laikėsi nuo jų atokiai. Ji nebuvo vienalytė, tačiau ją vienijo abiejų pretendentų galimo keršto baimį. Objektyviai ši grupė labiausiai išreiškia augančią koliziją tarp didžiojo kunigaikščio nuolatinių tarėjų virstančių institucinę ponų tarybą ir nenorinčių šios realijos pripažinti valdovų. Grupės nariai nevienodai vertino Lenkijos siekius – Bet ne šis požiūris šiuo metu lėmė diduomeniai susiskirstimą. Ir skirtingos paskatos vertė juos ieškoti ryšių su galingu kaimynu. Esminga buvo tai, kiek perspektyvus pasirodė šių ryšių palaikymo būdas. Ši atskira grupuotė išiškėjo 1440 m. balandžio gegužėje sandūroje. Grupuotė sudarė Vilniaus vyskubas Motiejus, krašto maršalka Radvila Astikaitis, Išlikęs gyvas Zigmanto pirmojo kalintas žemaičių seniūnas Mykolas Kesgaila, Mikalojus Nemiravičius, Petras Mantigirdaitis, Jonas Goštautas, Jurgis Alšieniškis. Pastarasis buvo jo gailo sūnų dėdė iš motinos pusės. 1432 metais ašmenaus perversmo dalyviaus Simono sūnus. Apie Zigmanto pirmojo nužudymą iš Smolensko vykstantis Jonas Goštautas sužinojo Balažinė. Jis daugiausia pasidarbavo, kad šie vienminčiai susirinktų pas kunigaikštį Jurgį Alšėnuose, Goštautas ir tapo grupuotės sielą. Alšėnų suvažiavimas suvienijo didžiausiai takingų Lietuvos didikų dalį ir nubrėžė jų veiklos gairės. Alšėnų arba Jono Goštauto grupuotėj siekia užmėgsti ryšių su Lenkijos karaliumi ir karūnos taryba pati, o ne per kurį nors pretendentą Gediminaitį. Iš pirmo žvilgsnio ši pozicija atitiko Lenkijos ekspansionistų norus, tačiau grupuotės narių sudarančių ponų daugumą siekiai aiškiai jų netitiko. Jie pirmiausia skubėjo neleisti Lenkijai pasinaudoti Mykolo Zigmantaičio ir Švitrigailos paslaugomis, o tai buvo nekas kita, kaip didžiosios Lietuvos kunigaikštijos integralumo išsaugojimo siekis. Veikta greitai. Gegužės viduryje pas Vladislovą III buvo nusiųsti Andrius Davaina ir Ročka. Lenkijos karalių jie rado Kesmarke, jaunasis Jogailaitis taikėsi užimti Vengrijos sostą. Lenkijos hegemonizmo nukrypimas į pietus buvo palanki Lietuvai aplinkybei. Lietuvos pasiuntiniai turėjo ir stiprų argumentą – Mykolo baubą. Visą tai vertė Lenkijos politikus įsiklausyti jų kalbą. Lietuviai siūlė į Vilnių pasiūsti karaliaus brolį, 13 metį Kazimierą goštautų istorinė tradicija užfiksuota 16 amžiuje išsaugojo ir paties berniuko apdorojimo būdus. Jam buvo pasakojama apie Lietuvos gires medžiotojų rojų. Kazimiras visą gyvenimą išliko aistringas medžiotojas. Vladislavas III ir Karūnos taryba lietuvių pasiūlymą priėmė, tačiau su savo interpretacija ir išlygomis. 1440 m. gegužiais pabaigoje Kazimiras išvyko į Lietuvą. Pirmas alšėnų grupuotės žingsnis pavyko, tačiau jis buvo laimėtas išoriškai prieimus Lenkijos politinės nuostatas ir numačius jas nukreipti tik savo norimą kryptimi. Kazimiras į Lietuvą buvo pasiūstas ne kaip Lietuvaus valdovas, o kaip Lenkijos karaliaus vietininkas. Jį lydėjo karalystės dignitorių ir dviejų tūkstančių Lenkų riterių būrys. Kazimierą pakvietusių ponų laukė nelengvas darbas, reikėjo tiek jau vardu įtvirtinti valdžią, tiek sutarti su atvykusiais Lenkais, tiek padaryti karalaitį savo įrankių. Kazimieras buvo palaipsniui izoliuojamas nuo Lenkų palydovų, kurie negalėjo įsiversti be Lietuvos ponų tarybos. Eiliniai bajūrai palaikė Mykolą. Kazimiero Lenkų palyda turėjo apginti jos priglaustą Joną Čartoriskį nuo norinčio su juo susidoroti minius. Dabar Mykolo baubas buvo nukreiptas prieš Vitrigailo šalininkus, kurie suprato, kad nepajėgs kovoti prieš Lenkijos protektoratą ir remiančią Mykolą etniniais Lietuvos gyventojų daugumą. Nenorėdami leisti susijungti šioms dviems jėgoms, jie paskubėjo su ponų taryba susijungti patys ir ėmė remti jos veiksmus. Jonas Manvidaitis prisijungė prie Jono Goštauto grupuotės, Jai buvo perduotos Vilniaus žemutinė ir trakų pusėsalio pilys, Vilniaus aukštutinė pilis buvo atimta iš Mykolo šalininkų. Pats Mykolas Svisločioje, pripažinęs atvykstančio Kazimiro valdžią, tikėjusi gauti kaip tėvonėje trakų kunigaikštyje, tačiau ponų taryba jau buvo pajėgi sutrukdyti valstybės darybas. Mykolas su penkiais šimtais raitelių palikęs trakų salos pilį prisiglaudė Mozūrijoje. Kasdien vis labiau įtvirtindamas savo valdžią Kazimiero vardu, Jono Goštauto grupuotėj kantriai ir nusekliai siekė pagrindinio tikslo – paskelbti karalaitį didžiuoju kunigaikščiu. Ryšiai su berniuku stiprėjo, jį buvo nesunku įtikinti tapti valdovu užuot buvus vietininku. Ponų taryba tapusi padėtie šeimininke, pagaliau ryžosi svarbiausiam žingsniui. Velykų ciklas jau buvo pasibaigęs, o vasaros pradžioje nebuvo Marijos švenčių – Tačiau nenorint tenkintis eilinių sekmadienių buvo pasinaudota apaštalų kunigaikščių švente. Ankstų 1440 m. birželio 29-osios Šventojo Petro ir Šventojo Pauliaus dienos rytą, dar miegant Lenkų ponams, Vilniaus katedroje Kazimiras buvo vainikuotas didžiuoji Lietuvos kunigaikščių. Bažnyčių varpai džiūgovinti minę prikėlė Lenkijos atstovus jau faktų įvykus – Kaip ir Švitrigailos iškelimo atveju nebuvo prašyta Lenkijos sutikimų bei atsižvelgta į unijos sutartis. Pats vainikavimas Lenkijos pusiai gal ir nebuvo netikėtas, tačiau akibraušta lėmė ne tiek jis pats, kiek jo įvykdymo būdas ir nesiskaitimas su šitos pusiais užmačiomis. Faktiškai tai buvo nekas kita – kaip suverenus valstybinis aktas neriboto didžiausios Lietuvos kunigaikštijos suverenumo atgaiminimas. Alšėnų grupuotė padarė virtuozišką žingsnį. Skelbdama visišką Lietuvos suverenumą, jį kartu surado ir kompromiso su Lenkija galimybę. Šią galimybę dar reikėjo mokėti pasinaudoti, nes Lenkija nesirengė pripažinti Lietuvos suverenitetų. Tačiau momentas Lietuvai buvo palankus. Įklimpęs Vengrijos reikaluose Vladislovas III nebuvo suinteresuotas kariauti prie šalį, atidavusią savo saustą lenkiškajai Gediminaičių dinastijos šakai. Lenkijos spaudimo reikėjo tikėtis, bet tai jau nebuvo ta konfrontacija, kuri sunaikino švitrigailą. Dialogas nenutrūko, nors kiekviena pusė jį interpretavo savo norimą prasme. Į Vengriją pas Vladislovą III atvyko lietuvių delegacija. Lenkai laikė tai prašymų patvirtinti Kazimiero išrinkimą. Lietuvos pusė neigė tokią interpretaciją, o palaikomi ryšiai saugojo Lietuvą nuo didesnio Lenkijos priešiškumų. Alšėnų suvažiavimas faktiškai nubrėžė Lietuvos ponijos, kaip tik atsiradusios savarankiškos jėgos politinę programą, kurios pagrindinė šimi tapo Lietuvos valstybingumų įsaugojimas, surandant tam konkrečias priemonės. Viena šių priemonių buvo Lietuvos valstybės satelitinės, bet nevasalinės padėties pripažinimas iškylančios Lenkijos didvalstybės kuriamoje politinėje sistemoje. Lietuvos ponija įsivaizdavusi šią problemą kaip abipusę, suvokė, kad tai realiausias galimos abiejų pusių siekių pusiausvyros taškas. Lenkijai siekiant aneksijos, o Lietuvai visiškai savarankiškos politikos. Į politinę areną susiklausiusi Lietuvos ponų taryba įžengė tuo metu, kai Gediminaičių dinastija baigė prarasti Lietuvos valstybingumo išreiškėjų vaidmenį. Jogailaičiai atitrūko nuo šalies, kestutaičiai degradavo ir baigė išmirti o periferinės ir stačiatikiškų šakus nusmuko iki rusiškų sričių interesų puoselėtųjų padėties.